acrae oculoi super Amazonio. de la dudec oca de februaro 2021, novae acrae oculoi gvatas Amazonion, cae ne nur Amazonion. Brasilo lance sian unuan sateliton cun la precipa celo observi la regionon, quiu ocupas prescau duonon de gia territorio. Minacoi alla tiea naturo motivis la construadon, lao proiecto comencita en la iaro 2008 cun partopreno de du entreprenoi cae investo de quartcent milionoi da realoi. Unua foie la tuton construis cae controlas la Brasila Aerospazza Agenteio. La structuro estas 2,5 metroin alta cae 640 kilogramoin pesa cae estis locita per rinda raceto ie orbito 750 kilometroin super la ter surfaco. Oni nomas gin Amazonio 1. Gi consistas el du grandai blocoi. La supra en havas cameraoen cae apparatoen por registrado cae elsendado. La mal supra, la tiel nomata coro de la sistemo, en havas la operaciiloen, ciui funcciigas la tuton. Gimovigas ie la rapidezzo de dudec sep mil kilometroi hore. Do gi rondiras la teron post ciu centa minuto. Tio signifas che gi venas al la sama puncto super Amazonio multe pli ofte ol aliai satellitoi gis nun. Giai fotiloi povas registri bildoin de tre vastai areoi de la arbaro gis la grandezo de 850 kilometroi. Sekve oni povos el trovi multe pli da locoi quie ocasas detruoi au mediai catastrofoi. Estas planitai du aliai satelitoi construotai en Brasilo dum la proximai iaroi. Amazonio 1 bo cae Amazonio 2. Per la tuta sistemo, monitorado de la regiono farigios multe pli efica. Aliai usonai satellitoi helpas entia tia observado de la Amazonia regiono, pri quiu la tuta mondo mal tranquilligas. Post citiu lancio, Brasilo farigis membro de monda elito de clandoi quiui productas satellitoin quancam gitra passas ancora severa in sortia in malegalezion cae mal recetson, crom ne san cae educ servoi, tamen oni povas pravigi la investon en tia technologio, se oni consideras gian strategian gravetson. La nova satelito multe pli precise registros la situacion de la arbaro, de la mar bordo, cae de aquo deponeioi, cae multe helpos dauri provovan agroculturon. Arte faritei satellitoi estis unua foie elpensitai de Isaac Newton, quiu calculis che ili povas orbiti circa unia planeto ciel la Luno. La unua, la fama Sputnik, estis lancita en la iaro 1969. 1957 gia peso estis 83 kg. Poste miloi da satellitoi comencis rondiri la mondon por meteologiae, astronomiae, militistae, comunicae cae aliae celoi. Char ili havas limigitan tempon de funcciado, poste illi sen active plu orbitadas quiel rubajo. Nun tempe, sciencisto iam mal tranquillijas pro la granda quanto da orbitanta satellita rubajo.